يا شرور العارفين يا أنيس المريدين يا مغيث المشتاقين يا حبيب التوابين يا رازق المقلين يا رجاء المذنبين يا كاشف المكروب يا منفسا عن المغمومين يا مفرجا عن المحزونين يا إله الأولين والآخرين سبحانك يا لا ariflerin sevinç ve süruru. Ey müritlere ünsiyet ve huzur veren, ey aşıkları kurtaran, ey tevbekarların sevgilisi olan, ey fakirlerin razıkı olan, ey günahkarların umudu olan, ey sıkıntıya düşenlerin sıkıntısını gideren, ey gam ve kedere düşenlere nefes aldırtan, ey üzülenlere fereç ve ferahlık veren, ey evvelkilerin ve sonrakilerin mabudu olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.'' يا رب الجنة والنار يا رب النبيين والأخيار يا رب الصديقين والأبرار يا رب الصغار والكبار يا رب الحبوب والأثمار يا رب الأنهار والأشجار يا رب الصحارى والقفار الغفار يا رب العبيد والأحرار يا رب الإعلان والإسرار يا رب الليل والنهار سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار Ey cennet ve ateşin, cehennemin Rab ve sahibi. Ey peygamberler ve seçkinlerin Rab ve sahibi. Ey sıddıkların ve iyilerin Rab ve sahibi. Ey küçüklerin ve büyüklerin Rab ve sahibi. Ey hububat ve meyvelerin Rab ve sahibi. Ey nehir ve ağaçların Rab ve sahibi. Ey sahra, tarla ve çöllerin Rab ve sahibi. Ey köle ve hürlerin Rab ve sahibi. Ey ilan ve gizlemelerin Rab ve sahibi. Ey gece ve gündüzün Rab ve sahibi. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. يا من لحق في كل شيء علمه يا من نفذ بكل شيء بصره يا من بلغت إلى كل شيء قدرته يا من لا يحصي العباد نعماءه يا من لا تبلغ الخلائق شكره يا من لا تدرك الأفهام جلاله يا من لا تنال الأوهام كنها يا من العظمة والكبرياء رداؤه يا من الهيبة والسلطان بهاؤه يا من تعزز بالعز بقاؤه سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار Ey ilmi her şeyi algılayan, Ey görmesi her şeye nüfuz eden, ey kudreti her şeye kavuşan, ey kulların onun nimetlerini sayamadığı, ey yaratıkların ona şükretmeye güç yetiremediği, ey anlayışların onun celal ve büyüklüğünü idrak edemediği, ey akılların onun hakikatine kavuşamadığı, ey azamet ve kibriyayı kendisine perde yapan.'' Ey heybet ve saltanat kendi güzelliği olan, ey varlık ve bekası izzet ile güçlenen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya men lehul meselul a'la Ya men lehus sifatul ula Ya men lehul ahiretu vel ula Ya men lehul cennetul ma'va يا من له النار واللظى يا من له الآيات الكبرى يا من له الأسماء الحسنى يا من له الحكم والقضاء العلا يا من له العرش والثرى سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار yüce örnek sadece kendisinin olan. Ey yüce sıfatlar onun olan. Ey ahiret ve dünya onun olan. Ey cennetül meva onun olan. Ey cehennem ve ateşin sahibi olan. Ey büyük ayet ve mucizeler onun olan. Ey Esmaül Hüsna, güzel isimlerin sahibi olan. Ey hüküm ve yargı kendisinin olan. Ey yüksek göklerin sahibi olan! Ey arş ve yer onun olan! Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.'' واسالك باسمائك يا عفو يا غفور يا ودود يا شكور يا صبور يا رؤوف يا عطوف يا قدوس يا حي يا قيوم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار Allah'ım senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarını çok çok affeden, Ey kullarının günahlarını bağışlayan, ey itaatkar kullarını çok seven, ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan, ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden, ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen, ey kullarına karşı pek merhametli olan, ey mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran, ey gerçek hayat sahibi olan, ey gökleri, yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın, Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya men huve fis semai azametuh. Ya men huve fil ardı ayatuh. Ya men huve fi kulli şeyin delailuh. يا من هو في البحار عجائبه يا من يبدا الخلق ثم يعيده يا من هو في الجبال خزائنه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من إليه يرجع الأمر كله يا من ظهر في كل شيء لطفه يا من يعرف الخلائق قدرته سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان اجرنا من النار Ey azameti gökte tecelli eden, ey ayet ve mucizeleri yeryüzünde zuhur eden, ey varlığının delilleri her şeyde mevcud olan, ey acayip mahlukatı denizlerde barınan, ey yaratmaya başlayan, sonra aynı model üzere onu tekrarlayan, ey hazineleri dağlarda bulunan, Ey yarattığı her şeyi güzelce yapan, ey her şeyin son merciği olan, ey lütuf ve ihsanı her şeyde zuhur eden, görünen, ey mahlukatına kendini tanıtan. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.'' يا حبيب من لا حبيب له يا طبيب من لا طبيب له يا مجيب من لا مجيب له يا شفيق من لا شفيق له يا رفيق من لا رفيق له يا شفيع من لا شفيع له يا مغيث من لا مغيث له يا دليل من لا دليل قيل له يا قائد من لا قائد له يا راحم من لا راحم له سبحانك يا لا sevgilisi olmayanların sevgilisi. Ey tabip bulamayanlara tabip olan. Ey cevap alamayanlara cevap veren, isteklerini karşılayan. Ey şefkat edenleri bulunmayanların şefkat edeni. Ey refik ve arkadaşı olmayanların destek ve sahibi. Ey şefaatçisi olmayanların şefaatçisi. Ey kurtarıcısı olmayanların kurtarıcısı. Ey rehberi olmayanların rehberi. Ey yöneticisi olmayanların yöneticisi. Ey merhamet edicisi olmayanlara merhamet eden! Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. يا كافي من استكفاه يا هادي من استهداه يا كالي من استكلاه يا داعي من استدعاه يا شافي من استشفاه يا قاضي من استقضاه يا مغني من استغناه يا موفي من استوفاه يا مقوي من استقواه يا ولي من استولاه سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار Ey kendisiyle yetinenlere yeter olan, ey kendisinden hidayet, doğru yol isteyenlere yol gösteren, ey kendisinden ihtiyaçlarının giderilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarını gideren, ey kendisine yalvaranı yanına çağıran, dualarını kabul eden, ey şifa isteyenlere şifa veren, ey kendisinden işlerin kaza edilmesini, yapılmasını isteyenlerin istediğini kabul eden, ey kendisinden zenginlik isteyenleri zengin eden.'' onları ihtiyaçlardan kurtaran, ey işlerinin ifa edilmesini isteyenlerin işlerini ifa eden, ey kendisinden kuvvet isteyenlere kuvvet veren, ey kendilerini ona verenlere sahip çıkan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve es'eluke bi esmaike يا آخر يا ظاهر يا باطن يا خالق يا رازق يا صادق يا سابق يا سائق يا فالق سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار Allah'ım senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeyden önce olan evvel, ey her şeyden sonra olan ahir, ey varlığı apaçık görünen zahir, Ey her şeyin iç yüzünden haberdar olan batın. Ey her şeyi yoktan yaratan Halık. Ey her şeyi münasip bir şekilde rızıklandıran Razık. Ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadık. Ey varlığı her şeyden önce olan Sabık. Ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Saik. Ey tohum ve çekirdekleri yarıp sümbüllendiren Falik. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya men yukallibul leyle ve nehar يا من خلق الظلمات والنور يا من جعل الظل والحرور يا من سخر الشمس والقمر يا من خلق الموت والحياة يا من له الخلق والأمر يا من لم يت تتخذ صاحبة ولا ولدا يا من لم يكن له شريك في الملك يا من لم يكن له ولي من الذل يا من له الحول والقوة سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان Neccina minennar. Ey gece ve gündüzü çeviren, ey karanlıkları ve nuru yaratan, ey gölge, serinlik ve sıcak havaları oluşturan, ey güneş ve ayı musahhar eden, ey ölüm ve hayatı kurtaran, ey kanuni yaratma ve olağanüstü emirler kendisinin olan, yani bütün zıtların sahibi olan, ey eş ve evlat edinmeyen.'' onlara ihtiyacı olmayan, ey mülk ve idarede şerik ve ortağı olmayan, ey acz ve zilletten dolayı yakın ve yardımcıya muhtaç olmayan, ey bütün havl ve kuvvet yalnız onun elinde olan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.'' يا من يعلم مراد المريدين يا من يملك حوائج السائلين يا من يسمع أنين الوالهين يا من يرى بكاء الخائفين يا من يعلم ضمير الصامتين يا من يرى ندم النادمين يا من يقبل عذر حتى يا من لا يصلح عمل المفسدين يا من لا يضيع أجر المحسنين يا من لا يبعد عن قلوب العارفين سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار Ey kendisini arzulayanların muradını bilen Ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan! Ey üzüntüsünden kendisinden geçenlerin inlemelerini işiten! Ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören! Ey suskunların kalplerinden geçenleri bilen! Ey günahlarından pişmanlık duyanların nedametini gören! Ey tevbekarların özrünü kabul eden! Ey fesatçıların işini düzeltmeyen, ey iyilik yapanların mükafatını zayi etmeyen, ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.'' يا دائم baka, ya غافر الخطأ يا سامع الدعاء يا واسع العطاء يا رافع السماء يا كاشف البلاء يا عظيم الثناء يا قديم السناء يا كثير الوفاء يا شريف الجزاء سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار أي بكاس دائم olan Ey hataları bağışlayan, ey duaları işiten, ey ihsanı geniş olan, ey gökleri yükselten, ey belaları defeden, ey methü senası büyük olan, ey varlığının parıltısı kadim olan, ey vefası çok olan, ey mükafatı şerefli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.'' واسالك باسمائك يا غفار يا ستار يا قهار يا جبار يا صبار يا رزاق يا فتاح يا علام يا وهاب يا تواب سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار Allah'ım isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey çok affeden gaffar. Ey bütün ayıpları örten settar. Ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden kahhar. Ey istediğini zorla yaptıran cebbar! Ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren sabbar! Ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran rezzak! Ey her şeyi hikmetle açan fettah! Ey her şeyi çok iyi bilen Allah'ım! Ey bol bol veren Vehhab! Ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvab! Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.'' يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من قربني وأدناني يا من عصمني وكفاني يا من حفظني وكلاني يا من وفقني وهداني يا من أعزني وأغناني يا من أماتني وأحياني يا من آنسني وآواني سبحانك يا لا نجنا من النار Ey beni yaratan, şekil ve düzen veren, ey bana rızık veren, beni terbiye eden, bana sahip çıkan, ey beni yediren, içiren, ey beni kendisine yaklaştıran, ey beni koruyan, kötülüklere karşı engel olan, Ey ihtiyaçlarımı temin ederek beni kollayan. Ey bana yol göstererek beni muvaffak eden. Ey beni zengin ederek bana izzet veren, ey beni yaşatıp öldüren, ey bana sığınak temin eden, bana huzur ve sükun veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya men yuhikkul hakka bi kelimatih, ya men la muakkibe li hukmih, يا من لا راد لقضائه يا من يحول بين المرء وقلبه يا من يقبل التوبة عن عباده يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه يا من السماوات مطويات بيمينه يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله يا من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته سبحانك يا لا إله إلا أنت أنت الأمان الأمان نجنا من النار Ey sözleriyle hak ve hakikati gerçekleştiren, ey verdiği hüküm için itiraz edici olmayan, ey kaza ve kaderi için reddedici olmayan, ey insan ile kalbi arasına giren, ey kullarının tevbe ve pişmanlığını kabul eden, Ey onun izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen, ey gökler kendi eliyle dürülmüş olan, ey kimin yolunu şaşırdığını en iyi bilen, ey melaike gök ve bulutun korkularından kendisini hamd ile tesbih ettiği, Ey rüzgarları rahmetinin öncüsü ve müjdeleyicisi olarak gönderen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.''